็คนเดีางวมาทุเรียนหลายหรอทุเรียนที่ก็ท่านเน้นนะเพื่อนมันสินมันพระบ่อยมากนักเรียนมากรับถึนหลายๆเลยแต่รับพุ่นทางวัง ผมเก็บตามอยู่รถทั้งร่างกายมากท่านนี่บอกโอ้มีน้ำของร่างของก็ยันต้องช่วยกันรักษาด้วยเสียงของนายหลวง เรียนพี่ก็มีเรียนนัก่าปฏิบัติธรรมคุณธรรมคุณครูดูแลอยู่ร้อยคน เสียค่าเทอมให้ผู้จีมาให้ผมผู้เสียค่าเทอมให้ต้องถือสินแปด ทุกวันพระก็มีเฉพาะได้ขอพรรษาดิมันถือตลอดเลี้ยนจบ ว่าถือว่ามีโอกาสละก่นี่ในพมีไม่เฉพาะในพรรษาสินี่จะพ้นถึงสิบวันี่ถือสิบแปดไหมเรียนนี่หน่อยพ้นืม คนคุยกันคนคุยกันเราไปทั้งนอกสลามาพันพระเราดีกว่าโน่นมาคุยกันนี่นะผมไม่เล่าได้เราจะเรื่องอยู่เรื่องกินผมโน้มมาท่านโน้มมาทำบุญนั่นเองเราดูแท้ นวุ่นวายท่านมันสงสารพวกคงถึงให้หลวงทรงรถมาให้ไม่คนวุ่นวายทับบุญวัดยังบ่เห็นแนวดีๆเบิ่งๆนะหูจักว่าประวัติจะทำบุญของนอกจะนั่งของนอกวัดจักว่า ของในจะนั่งบ่อของนอกจะนั่งคอ เงินบาทสูงกว่าสูงจะจะเอาของมากว่าก็เกิดประโยชน์ให้ขาดเสียศีลเอาบ่เท่านั้นเอาก็ได้เกิดทุนไม่ก็บอกทั้งหลายตลอดโว้โว้ของตัวรักษาพระคุณ รมต่างๆเลยต้องขอว่างระยะเด้อมันถึงมาวุ่นวายที่สุขวัดวัดพัฒนาตัวอย่างตัวอย่างวุ่นวายขนานี้เนี่ยคุยกันล้มไปท่านลานออกนอกวัดบังค่อยคุยกันบันหักสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจ สุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังกลมุตตมัง พูดให้เป็นสุภาสิตอย่าพูดเรื่องรัก เรื่องโลกไม่พูดดีกว่าเทวดาหุ่นหัวใครคนมันได้ยินเสียงเทวดาว่า มนุษย์ที่เหมือนเที่ยวเข็นเทวดาวัดนี่จะต่อบริจาคท่านหน่อยหน่อยล้านบ่นอกจากมาทำลาย วัฒนธรรมประไทยต่ะพุทธมีกระท่วงวัฒนธรรมกระท่วงพระพุทธศาสนาจ้าดีนั่งขาวัดเพื่อความขาวัดหลายตัวเที่ยงกับความขาวัด เนื้อท่าเขาพระพุทธเจ้าว่าคือบวชหน้าแต่แม่หน้าเขาว่า ฉันว่าได้ตบความสีความกินเหล้ากินยาก็ว่าได้บวชว่าได้บุญกินหน้านั่นสิคิดไปตามวัฒนธรรมชาวพุทธเป็นกันนี่ปัญหาเนี่ยเป็นที่แล้วตอนเขาวัดก็ต้องบุญแหละที่จะไปบุญว่า หาของไปพระเกิดที่เลสวันหรือทำบุญโอ้ยสุดตนายต้องเน้นนะข้างเรียน เขายกหลายเลยด้วยเลยเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นเป็นยกเลยแต่โรงเรียนน้ำผู้บานเขามีคนไปเรียน เป็นน้ำหนังไปคนเรียนนี่อาจารย์ก็สอนก็ ถิงทัพมาสอนตะเยี่ยนสอนตะเยี่ยนเพื่อลดความตันหาเที่ยวเล่นยึดรับโทษสัไมน่ก็ได้ผู้สอนนั่นครูครูผู้เป็นแม่ท่านผู้เป็นผู้แม่นั่งรับลูกหลาน แล้วตลกไม่เบี่ยด วัฒนธรรมมัดก็เลยวุ่นวายอย่างนี้อยู่โรงเรียนถึงก็มันจะแง่ละที่ก็ว่าไปปั้นกันนั่นปัดหินโรงเรียนยุคใดละสมัยก่อนครูกับไปด้วยกันไปด้วยโรงเรียนต้องเต้นเขาแล้วทำคนหน่อยๆก็ าไปประเทศเก่าจังหวัดเยี่ยนมิตรดีเขาถึงยกตือหลวงปู่พนาวาก็ตายเลยข้ามไปหนึ่งคนหน่อยอาข้ามของอาจารย์พักกับพว่มันหน่อยหลังปุ๊บถิ่มเมื่องบประมาณของสถาบันนั่นมันจะไหลเลยเสร็จแล้วมันยกถิ่มเสร็จแล้วยกถิ่น เห็นว่าถึงทำแล้วกลับมาโลกาพินาศพินาศจะค่อยมัดไปค่อยมัดไปนั้นโรงเรียนนั้นบ้านโรงเรียนนั้นไม่ก็ไปขั้นตำบลมัดตำบลก็มีโรงเรียนตรงนั้นสมัยก็ไปขั้นมาเพิ่มเขาเรียนวัดเขาประเทศนอกมัดถึงก็แบบมันก็เป็นไปเหมือนแล้วแต่ก็ไม่สิงค้าสอนไหนมาก็ไปโรงเรียน Phải gặp bọn đây mới tới tay phải là Toàn cần như tháng mấy bố Em được tiên được khi lột mẹ chứ đâu Còn khổ Và còn hoàng bố đi được ngoài Ôi người thương bạc và trong nguyên đấy gồm liên bắc phát tanaตัวอย่าง เห็ดนั่นเป็นตัวอย่างก็ในกาแฟในกาแฟสอนเขาถือศีลนะผู้เป็นผู้บาอาจารย์ผู้ไม่ฟังมันจะรักษาเท่าไรผู้เจ้า สอนคนเลยคนเองก็ได้ถึงมีสักเท่าไหร่มันจะคนขี้ขาด ว่าจะรักษาตัวมือไว้เจ็ดมือมีแค่เดียวเจ็ดมือมีแค่เดียวก็วาจะบาปจะบุญแล้วผมว่าเบิ้งศีลสมาธิแต่ว่าเกิดขึ้นมาเบิ้งว่ามันเก่งถ้าเบิ้งหนึ่งนาที นี่วันพระมึงอยู่บ่เบิ้งถึงวันพระอยู่ไห้เวลาหลายแท่นที่เบิ้งหนึ่งมาที่เบิ้งจะหนึ่งตัวม่องเบงหยังมบิงใจเบิ้งบุญเบิ้งสวรรค์ถ้ากันเบิ้งก็เหมือนนรกจากว่าเหมัอนนรกคืออย่างลำรวยสวยงามเป็นเรื่องเป็นเล่าลำถูกตำตะล่างต่าง คุกมาแต่ไหนเต็มมากอยากว่าคุกอะเวียนจำจะมาเล็กน้อยเขาไปว่าไรมันแมนเนี่ยพระเจ้าก็สอนก็ไปหลายไปเรียนหลายเขาเรียนจำมันมีประวัติประวัติตีว่าเขาเขาเรียนจำ แต่ญาติโยงพิบาลถามเราเคยตกนรกบ่เคยเรียนเล่นจำบ่ ต้องตอบขอเด้เจ้ากรรม่เย่วรพระญาติกรรมมาเจ้าเวนพระญาติช่มพิบาลขอเจ้าว่าจืถามกายเด้วัดสมรต้มเล้วกายก็ไปเผาถิ่นตัวบูดนอกถึงข้าวเดียว ใจว่าตายเด้กับคุณ พญายมยุบานดึงไปถามมันก่อนะสอบสวนนี่มึงปฏิยาสิบางบางทีพญายมยุบานสมบเกียากับพระตัวแหละทุกมึงผู้เป็นเตียกับมีอยู่เราเคยเห็นบุญบ่เราเคยเห็นสวรรค์บ่ เอาหนังกอบเขา มันมีคำตอบเขาจะมาจากเมืองใดมาจากเมืองนรกกลับไปเมืองนรกคือเขาแล้วจะว่าจะข้างไปสวรรค์นะหายวะแกเขาก็ได้ด้ปะไปเขียนจบากรรมไม่เว้นก็ได้เอาอะไรหนีคาเดียวหรอเพราะว่ามีตายถ้าไปกรรมเลย กรรมุนาวัตติโตโกจากโลกเป็นไปตามกรรมนะจากว่ากรรมคือการกระทำเขาตะทำอย่างไรทุกมือเขาทะบุญหรือทำบาปถามก็ไปหาหัวใจนั่นก็ว่าทำบุญหรือว่าจะหาบุญไหวแต่วันไหนก็เด็กจมกันแน่บุญไหวก็จากที่ทำบุญกนเลย หลงพฤติกรรมทางศาสนาถึงว่าด้วยแบบวิธีกรรมของพระเจ้าเป็นค่อยไปวุ่นวายทำบุญเนี่ยสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมจิตใจจับเข้ามาสังรวมบ่บัด รวมกายได้กาดทั้งรวมวาจากล่าวคำบูชาไหวักระับศีลทั้งรวมจิตใจทำจิตใจให้นิ่งไปซื้อบอดซื้อวอดจากเด็นเน้นนะรวมสินทั้งเข้าไปตัวมือจุดเลี้ยงเขียนอ่านเห็นหนังอยู่ใจตรงไปกดที่ก็แดนเลย นั่นนี่ดีก็ดีกับทั้งว่างแบบเห็นได้ในรถไปแล้วใช้เป็นประโยชน์ไหมเนาะก็ไปแกนักเรียนมหาเล็กบาปนะบัดบุญของง่ายๆจะนี่เกี่ยวกับเขาไม่ย่ำเรื่องบุญไม่ย่ำเรื่องบุญไม่สอนเรื่องบุญกับพระกันหลง ถ้าบาปเป็นบุญตัวไหนผมกู้วางในเจ้าปั้นแต่ละปั้นแต่ละปั้นใส่บาทม่ต้องใส่ทิไม่ต้องใส่จานนะนี่กับใบตองเพราะเอ้ยงานมีงานแล้วหลายสมัยใบตองใส่อาหารบังคับไปในตัวเราก็ต้องให้มันจะยิ้มว่ายิ้มว่ามันกินอะไรบ่เหมือนสัต เทศเป็นมาตั้งหมาแต่ละแมงแต่ละวัดเป็นปุ่มยุบหมาตลาดก็คนเลยตอนไหนมีกินมีอาหารหลายเขาก็ยู่แล้วเป็นวัดตีเราไปยู่วัดนะเป็นวัดขาวัดตีเราไปยู่วัดวัดโบราณร้างไหล่ะตายเพราะไม่ตายเป็นหมาวัดเพราะนะเป็นวัดเดินมาวัดไหนเป็นผู้ศึก บ่ได้ว่าเอาหนีไปใส่เลยหอยหมานะคนบาปทั้งหลายได้หมานะนั่นจะเจ้าบ้านเนี่ยออกลูกหลายตัวก็ใส่กระลังไว้ หมาหน่อยหลายตัวก็ใส่กระลังไปบ้างแล้วก็ตัววัด ห้องแง่งแง่เยอะขาเปนเหตุเป็นไดโอ้ยนอกวะมาเปลืองผ้าอาศัยรัดว่าศาสนาจำเป็นเอาไปเรียกไปอันนี้เป็นผ้าระเด้วสำหรับว่าไปทำบุญแบบนี้ไปเจ้าชายเจ้าพุทธมาแม่ไปพระหนึ่ง ทั้งหลายหรอเป็นความสงบสนกับพ่อละก็ว่าเจ้าถอนว่าได้แล้วก็แจกสติ๊กเกอร์ผู้ได้จะขอวัดสติ๊กเกอร์สติ๊กบาทไว้บอกจากวัดต้องไปสอบกันด้วยบาทจากว่าของในจะนั่งออกของนอกจะนั่งเข่า ทำของพระเจ้าเพื่อนท่าเที่ยวทั้งเรือั้งหลายมันติดคำนอกตะปัวบอกว่ามันติดซาคำท่าเขาสนใจบ่ทำของพระเจ้ามันจะว่าว่าบอกว่าตรงนั้นไงนั่นนี่ผมรู้กันรถกบัวมาจับที่นี่ไปวัดนัดอกไม้ทุกเทียนัดซื้อดอกไม้ทุกเทียนไปวัดบูชา หาเครื่องตรวจน้ำไปวัดตรวจน้ำดูใช่ละครับบนแบบนั่นเจ้าทำเลยเพราะนั่นพวกบอกว่าเห็นผู้บอกเห็นผู้ที่เข้าใจว่าพวกบอกว่ามันซาเจ้าทำเลยมันเชื่อทำรักสิ่งต่อจากวอเจ้าทำรักก็ต้องนี่นะไปแล้วคือเจ้าสอนตะโตไปดอกไม้อยู่น้ำเหนียวมือตุกเทียนอยู่น้ำเหนียวมือ สัญญาแท่นขับไปสัญญาแท่นถูกเส้นเตี้ยนอุ้ยปัญญาอย่างเดียวเลยเขาวัดโกไปหาคุกถุกคุกแย่หาตรวจด้านทุกคนละเอาเอาเอาบาปมาเทียบเลยนะไปพ่นทุกทุกไปขาเขาเราไปตรวจหน้ามันจะได้เขาอภัยโทษเห็นปาะ คนหมายถึงงดพอแต่ว่าตรวจน้ำมันจะสะมันก็กว่าจะตวดเดียวแล้วเอาสะนี่ก็ตรวจจุดเจียบจุดจุดจุดเจียนจุดตันมันก็เลยมีอดพอษแต่ว่าหดพอษแต่ว่าเด็กสำนึกจิตอ่านไปก็พิจารณาด้วยเมื่อพิจารณาแล้วพอขอวัดก็ต้องบุญนะ สมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเขาไม่ศีลปัได้เขาเกิดสมมาสคุณว่าอยู่แต่เบิกรวมว่าจ่ายเข้าวัดบุญวายจะว่าเข้าวัดทำบุญจะไปวายเลยแต่ผมนี่รักสมาธิภาวนารักทำบุญเลยง่าย เรื่องท่านเเชื่อท่านเรื่องมันหลายคนหนึ่งจงหลอกจงหลอกจงห้วยจงเลงนจงหัวถ้าเครื่องแตงโตเครื่องยู่เครื่องกินกันยากเครื่องแตงโตกันยากเครื่องเล่นกนยากคนผิดคนมีโทรศัพท์เกินผิดเครื่องตัวแตละบ้าน ขยาอันนี้หอก็ดีก็พอเอามอเตอร์ไซคนี่หอก็ดังก็พอเอารถนุ่นป้ายก็แดงก็พอเอา่างเขาบอกว่าคนรวยนี่หอก็เป็นก็พอเอาความเทือนสะย่านของใจที่เป็นกันเป็นหนี้เป็นสินเมื่อวานนี่ในหน้าพ่อแม่จะจำหน่อยวา ไปมาเฮียนบ่มี บ้านบ่มีหน้าบ่มี แล้วพอไปน้องจอมจันของเหลวมาถลุงกิเลสเย็นเดหัวจะเพื่อนจะเพื่อนจะตายแล้วจริีของกลุ่มกลุ่มออกไปนั่นบ่ได้ของขาหน้าตายของนของแป้งบ่ได้กับเขาถึงเมื่อ ภูมแค่รักษาใจนะภูมแค่รักษากายมันลงทุนหลาย รักษาก็ได้กับร่างกายเทียนน่ะรักษาตางกายก็หลงไปก็ผลแพทย์ของพระเจ้าพุทธมามุกะยาของพระเจ้าก็ได้ซื้อครับ นุ้งกูยังติดปฏิตั้งอยู่เลยนุ้งถ้าจะถามกดทนายเด็กเรียกกฎหมายก่ติดตั้งโรงพยาบาลรักษาใจรักษาร่างกายรักษาอะไรมันมีแต่งานนี้ใน่ระเทศไทยถามกฎกฎหมายนั่นกันแล้วก็ยารักษาใจก็ไม่ได้ซื้อกัน รู้จัจแโลกของใจมาเล่นกินหัวใจมาเล่นอย่างหลักละโลกใจกับกวยกปนมาเล่นกันนี้เพราะว่าเรามาเล่นตายมาเล่นกินใจคือละโลกเนาะต้องละเอียดดิมันละเอียดก็มูจักว่าละโลกมันมาเล่นของใจเรา ทำของพระเจ้าไป้ตรัสรู้พระเจ้าว่าไงทำที่เราตถาคตได้ตรัสรูยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ เห็นบ่เหมือนคนธรรมดาที่ต้องเหนือจากผูมของคนมนุษย์คนทำของมนุษย์มนุษย์จะทำถ้าไม่มีมนุษย์จะทำ สียชีวิตแล้วเอาบายภูมิท่านสี่เป็นที่บางได้เป็ดตุลกายแาะสถานพ้นพุ่มของเป็ดเป็นยังไงพุ่มของตุลกายเป็นยังไงสัตว์เดรัจฉานเป็นยังไงจากว่าพ้นเป็นยังไงคือการพ้นในโลกของก็พ้นนั่นแหละ การจำแนกตัดโลกไปเป็นไปตามทำดีทำชั่วทำดีทำชั่วนะถ้าทำคนชั่วทำบาปได้อบายภูมิถ้าทำทำดีมนุษย์โลกนะเทวโลกพรมโลกเข้าสู่สวรรค์เข้าสู่พระนิพพานนะ ค่าของใจของมนุษย์กระทำพยานสาราเด็กไปเป็นหมอพยาบาลรักษาคนป่วยตายก็ไปหาลูกบาลแต่ก็ตายแบบว่าน่ะเขาเสียแล้วก็อยู่ท่านใจยังไงเราพยาบาลก็ได้ tâm là Jadi di tempat yang pun kan, kata orang kau kira tak kamu yang lain. Kata tadi, kata apa tahu tadi, kata apa tahu lah kenyang. Mungkin tadi jangan bercakap pun. Jadi orang kau jauh ni, mumi không thực ừ, tế nó giá không có nhận giá không có cho cái nhận chưa lớn มันก็เจ้าพ่อหายใจเจ้าม่นก็เจ้าพ่อเจ้าพ่อหายใจเจ้าขาดไปเันก็ใจหนีกันก็ตายมันก็นะเบิ้งไปมนก็มันล้มเบิ้งไป เบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งล้มพระไปคุ้มจะหลังนั่นลาเจ้าไม่ได้มาเกิดอีกนี่มึงมาเกิดที่นี่บ่เรียนจะแม่นนักเต้ท่านเรียนน่ะ มันถือกันพระถึงเทศก็ได้โรงเรียนนะตนาตัวอย่างลานนักเรียนทุกคนมาถึงวันพระมันนับถึงแปดโอ้ผู้ใดผู้ใดต้องเสริมแบบจนมันพูดไปจ้างเลยคุณรู้ว่าจะจ้างก็ถือคนแล้วจะได้ก็ได้เลยนะมันก็เป็นอันมองคิด สมัครคุณหมอนักเรียนไหนเด้อผู้ใดถือถือแปดได้ผมพูดจ่ายค่าเพิ่มไหมจะได้ทั้งสองคนลูกหลานมันจำถึงมันความมันหมายว่ามันเตี้ยได้ป่ะเตี้ยได้พวกนี้เขาสิ ว่าอ้าวเอาไว้นะแต่ป้าคนบอกกันไปให้ทุกท่านจนถึงลอยแล้วถึงลอยต้นแล้ว ถือเฉยๆปดก็ถือเฉพาะของภาษานี่ถือจนเรียนจบ เพราะว่าเราประโยชน์จากเด็กน้อยนักเรียนถี่มันเล่นหนักเรื่องคนขอว่าทำบุญในนักเรียนคนหนึ่งเขาจบได้เป็นดอกเตอร์แล้วตอนนี้เรื่องขอวัดปฏิบัติเรื่องทำบุญสอนคนเข้าใจเรื่องทำบุญก็ไม่ได้สอนคนนั่งเป็นตัวผลของมาถวายทานในรับม่ื้อไปบุญไ มัเป็นคนเป็นเศร้าการแม่นาคเป็นวัดการแม่กระถิ่นเขาว่าการแม่บอกว่าถูกเคลื่อนเขาว่าเศร้านั่นกลัวป่านั่นแหละมันกลัวป่าทำไายพระพุทธศาสนาทำไายศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้ามีตัวหลวงพ่อตีเอาทีมกูผม่็จะออกว่ามีความมีความว่า มีความยากก็มีปีก็มีปวดหลับก็เรื่องเวลาเรื่องเย็นนั่นแหละจัดจัดต้นเลยสอบจับปลูกไว้ขึ้นมาจะสอบขอร้องจะเรียนความเป็นตันหลาแม่หักคอยแน่มือนึงถือกว่าเราเลยหูครึ่งไปไหนพวกมันป้าตู้ที่ว่าหาคนไหนหาคนถูกไม่ตัน บวชมากไปเป็นมากไปสอบเป็นหมองไปไหนเป็นงบเป็นสมบเป็นยาไปที่ไหนวันนี้อาจารย์ผู้เบ่งนะมราจะไปถามนี่คืออาจารย์เขาก็เลยขอไปไปปากอาจารย์บุญว่าถึงชลังมุ่งกันเขามาไปไม่ไปบอกฝันที่เราเห็นว่าขาเขาก็เลยเป็นบอกว่าตัวยันสอนใจได้เลยนั่นแหละท่านอาจารย์ทำอะไรตนะท่านของพระพุทธเจ้า ท่านหลวงพรป้าพระเจ้าว่าอยู่แล้วห้ามเลยนี่กฎหมายตรงนี้แหละตัวห้ามไม่มีมอแล้วตกพกงานการในวัดนี่ออกเงินแต่อะไรปวดมากทุกจัดทุกจัดกฎหมายทุกจัดเราก็มันทุกวันทุกใจอยู่แล้วอ่ะโอ้ยพอคุกพอตะล่างพอแล้วปวดเองกอคุณ สำนึกผิดใจแก้ได้เพราะว่าเป็นมะเข็งจะกินกันเลยไมงแห้กันแน่ทางโลกไม่เอาเรื่องพระพุทธศาสนาเขาเยอะผลนะเขาเล่าก็ก็เกิดกับพอคุณรู้สารก็เป็นคุณรู้ แห่นาคเขาก็แห่นาคอันใดได้บุญแห่กระถิ่นเขาก็แห่กระถิ่นอันใดได้บุญแห่ต้นเพี้ยนเขาก็แห่ต้นเพี้ยนอันใดได้บุญ อนเขาเหมือนกันหมอก็สอนมิตรบอกว่าไปทำใจกับไปบ้านไปทำใจเขาคนเมื่อไหร่ทำใจเรื่องตรงไหนทำบุญดูลมมันเห็นลมก็ทำใจได้แหละมันเห็นลมทำใจก็ได้ทุกข์มันกันโอ้ยผู้ใดจะเบิ่งจะแลเนาะไปแล้ว แม่เรื่องรถเรื่องราคาใจมันบริสุทธิ์อาหารใจบริสุทธิ์รากาใจได้เพราะมากมีร่างกายนะกว่ามากเกิดบ่มีแก่บ่มีเจ็บบ่มีตายใจไปเสวยทุกฉันบ่เกิดสบายว่ามันสอนกันไหมพระ คุณปลาปลาเด้อมหาเราสกปรกนั่นจ้างเขาไปเด้อ คุณกระถินเด้อมหาเราสกปรกนั่นผมดนตรีอันใดดังอันใดสวยหลายก้หลายเอาเขาไปเด้อมีว่างจังเลยเด้อตีกัน มาเลยตีกันแย่งนั่งเอกกันแย่งนั่งมอลั่นกันนี่หามไปไเลยเสียมันหิวเนี่ยกง อยู่จักว่าเสือมันหิวเนี่ไมกมเอาเนื้อไปล่อก็ข้ามกงออกไปกินเนื้อจ้ะมันก็ข้ามกงก็ข้ามกงข้ามกฎหมายออกไปก็ยากกฎหมายแหละเพราะความลาขับทีนาไฟห้อนที่สุดไฟนรกห้อนลาขับทีนาจากว่าไปราคะมาจากไหนไปยความเอาเนี่ยไปยั่วย้วนกวนกิเลสเด้ มังภาษาหลวนปู่ทุยหลวกระจำทุกทีเราโอ้ยเป็นตาหน้าแต่เด้ลูกหลานเป็นมือเนี่ยนมเป็นยังบกันบกันนุ่งเสือบ่มีแขนทั้งเก่งบ่มีขาประเทศไทยจะอกกโปรแต่เมือขุดกันไนเป็นกระสอนเป็นย่อมเป็นผ้า จไปเหตุสอบผู้ใดก็มีคือกันนังหนังนั่งสังเลยสังรวมเอาไว้แน่คุณรักสตีผู้สวยผู้งาม นุ่งผ้าถุงให้ครึ่งแค่ เกินแค่เกิดกิเลสผู้เจ้าเอามาสอนพระเอามาจากคุณสตตีผู้มีคุณธรรมเนีมีจากพระคุณสตตีผู้มีคุณธรรมมีนิริความเป็นกลัวละอายต่อบาปเอาเยอะๆไปได้เกิดขึ้นหน้าเกิดกิเลส เดี๋ยวดีหัวเงียบก็ไปจอกางเก่งบ่มีขาหรอกว่าเสือบ่มีแขนเดินตาหน้าก็เป็นประเทศไทยประเทศนุ่งพุทธมันเป็นหนาเข้าไปหนาเข้าไปกิเลสหนาปัญญาหยาหนาถึงความจริงเทศก็ไม่ได้ยินนม่ใพระเทศพระเทศจำเล่าเรื่องเรื่องที่ก็ไม่ได้หลวงพ่อให้ เป็นพระเป็นย่องท่านเป็นที่ปวดนั่นปวดนี่โอ้ยเฮ้อกันหึมหึมล้างเข้าไปบางแห่งตบมือสวดสวดวันเดินข้างโลกนี่ก็พักษาถูกว่าเป็นนี่ไปตบมือสวดสวดกันไปเดือนของโลกก็เป็นผสมได้วัด มันก็เลยเป็นตัวเทียบแล้วนั่นเห็นป่ะไปจิตข้าย่องอย่างไรต้องบ้านย่องกันเทศย่องต้องเทศ ฉันเราเสรินแจ้งไปนะล้างไหลเข้าไปมันเทศขาดกิเลสดาบกิเลสตีกิเลสบ่เอาบ่ไปใกล้พระนู่กันนู่หลังเข้าไปไปก้อนไปก้อนไปก้อนปุ่นบ่เขาไปหาลูกโก้ก็จะญาติเขาไปยุ่นาไปนี่บัดเตรียมเนี่ยจะได้คล้องคล้อให้เขาเลยเรียบบัเพวงมาไล่พวงมาไล่ธรรมดาก็ให้คล้องนี่ หมอลำนี่นเองเห็นพวกมาได้ ใบแดงใบเขียวเลือกนะบายก็ได้หอมก็ได้มันเป็นตนาเนาะเอาดูท่านพระเจ้าไปดูแบบมุขที่ทุกข์ที่สุดคือหาวามเกิดมันเด้เขาได้เกิดมาแล้วบุญเขาเด้มันบุญเขาได้มาแล้ว บทสารต่อไปขาดขึ้นแล้ว มาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญกลับบ้านเก่าด้วยบุญมาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปขาดึ้นแล้วจากบาปเท่าไรก็ของมันก็ทำบุญไปแล้วดูจากบาปลูกหลานเลี้ยงจบรับพระพุทธศาสนาจะได้เห็น สอนเดินทางตรงจะเป็นสอนเดินทางอ้อมนี่นี่มาเรียนจบมันใส่มามาสอนลูกสอนหลานนี่รักนี่หลักสงวนตัวรักนั่นสงวนตัวอย่างนี้สมัยไม่เอาเขาเลยบ่มีผู้หญิงผู้ชายตีลวดปวดเพี้ยนลวดนี่ยาก็ผมเกิดได้แต่ก็ทุกมือนี่นี่ละอายเลยอ่าเป็นว่า แต่ความคนละอายมันกวรเป็นกลัวละอายเกาบาปก็กรรมละอายที่ไหนทั้งโลกจะว่าผู้ใดมีทองบ่ิีพอ หาบรรลุก็ได้น่ะอายแบบทุ่มื่อนี่เกิดแลยววจารความกันนะก็ให้เกิดก็ได้ เอาเลยลงไปมวนลงไปทุกสองทุกสามปีอย่างนี้แล้วคือครอบครัญทุกเมื่ เป็นตานายว่าอนุธรรมาของพระเจ้ามาพิจารณาเป็นตานายเด้ใจของเขาก็เห็นตัดเสียงกับพระองค์แว่าเป็นตานายแต่ท่างไหนเด้ก็ตัวนี้มันนายเป็นนอกว่าเด้แต่บอกเปิดบอกเปิดว่านายกว่าบ่มีปัญญาบ่มีแสงสว่างของใจ มันนี่นะทุกที่ทุกที่หาที่เกิดเรามาโดยบุญยุ่ยบาปขาดทุนแล้วมาโดยบุญอยู่โดยบุญมันจักว่าเขาบาาบุญบุญเ่มันสิงมันพระเห็ดไปรอดก็ตายมันธรรมดากินลงไปไหมมันพอข้อใจต่ำลงไปอีกก็ได้ว่าผู้เจ้าสอนให้ผู้จักวันสิงวันพระทานสิงภาวนาหนักหน้าที่ของพุทธบริษัทของญาติของโยมผู้ยุ่งยาก ทานศีลภาวนาด้วยได้เช่นจะตั้งท่านศีลมันนี่ทำัมันนี่ศีลมันปัญญาก็ม่แล้วก็จะสมบณ์เป็นยังไงล่ะโอ้นั่นหน่อยหมอเด้อตั้งใจเรียนเก่งๆล่ะเมื่อตัาหมอก็จะจบต้องไปผ่าตัด จบตรงนี้มันพาตัดจบมันจะได้ไปพาตัดต้นได้เลยเป็นเห็นว่าภาวะดหลวงพุ่ธคุณผู้ทิศจบไหมเป็นอาจารย์สอนเด้น้อยขันบรเรียนจบนั่งหลวงปู่พุณไปบอกจบบ่มีจบไปสูตรไปเรียนเขาก็จบน่ะมันคือมันจบง่ายวะผู้ใดก็ห้องตาตาห้องตาตาขันขารอยู่แล้ว តែដល់ចូលមកពេលបាទពេលបាទសម្រាប់នេះបាទមិនឧចាបាទតារបស់នេះណាមកគៀបទៅវិញវិញគុសលយ៉ាងវិញគុកក៏ចង់សំងងតាមតែវិញការៀនទៅអពេលក៏គឺគូបាអាចារ្យសอนនេះដូចមកចុះដូចមកចុះគូនឹងក៏គុំលូឡាផាតាត់តែប៉ុនต้องจัดพาตัดต้องจัดเซนเอ็นดีพากับไปเซนเอ็นที่ไหนไหนที่ไหนไหนน่ะ ผมรู้จักจุดจบได้ที่ไหนงานก็เช่นได้อยู่ทางโลกนี่หมอยกกระลายอยู่แต่คุณเช่นอดทนหมอทั้งโลกอีกหมอทั้งท่านได้เขาไปอีกยังเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเป็นมะเร็งนั่น เป็นมะเร็งนี่แนะนำเขาเอาใจแล้วใจบ่เป็นมะเร็งดอก มีเล่นของใจที่ตัวเดียวเนี่ยรักษามนเล่นของใจที่ล้มบงล้มเขาก็หายดอกก็ถึงพวกไปยึดต้นลำด้วยสวยงามสวเบื้งล้มเขาไปนั่นบ่ิสุซื้อทำเด้แต่ว่าความเห็นก็ได้ที่บัดต้องมนุษย์คนเด้สันท่าโลกก็ปว่าจบมันยาก มันจะสามารถจักบาปบุญได้จักว่าลำรวยเป็นนรกจักว่าสวยงามเป็นหมอนรกได้คุณยกระดับมหาไร่ขนาดแต่ยังเป็นปุ้บปุ๊ทนอยู่นี่เบิ่งมาได้ก็เสียมันมีรักผูนดี ไปสวรรค์นิพพานใด้เจะของบ่ยงบ่เห็นบ่หูไหมเราเอาตามใจของจะของเรานี่มันเป็นพระอรหันต์กูบ่หอยต้องแน่ว่าด้วยมันเพี้ยนมันเลี้ยง เร่องโบราณเนี่ยหลวงปู่เคยบอกฟังอยู่ลอดมาลายเดียวเด็กเล็กเด็กน้อยความรู้เรายังต้อยให้เล่นศึกษา เมื่อเติบใหญ่จะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานก็การเรียนยงภาคเรียนไปเกิดจะเกิดผลถึงลำบากตาตำก็จำทน เกิดเป็นคนควรมันขยันเอ่ย à.แต่ก่อนเพลงนี้ของนักเรียนนี่เด้ทุกมือนี่มัดไปแล้วมันจะสอนสอนเต้นแห่งเต้นกาผู้เล็กผู้หลายผู้เล็กเงียนหลายคนมันได้รางวัลโยมโยกหลานจะมาเรียนโรงเรียนเนี่ยนะ เห็กโรมเลี้ยมแล้วมาสางเลี้ยนให้ผู้เป็นสภาพสวายที่ดินเราก็นั่งเป็นนี่เป็นสิ่งเนี่ยนก็นั่งใส่ใต้ให้เมื่อผมว่าดีครับท่านว่างคนสนใจเป็นเอาประวัติต่างๆตัวเบื้องต้นท่านลงไหนมากอยู่เด้เพราะฉะนั้นให้เป็นเป็นประโยชน์ต้องพยายามรักษาปฏิปทาของนักเรียน ก็โดนไม่กว่าต้นก็โดนแม่เลิกความครอบครัวบ้านดงดิบมห้าตำบลห้วยยางอำเภอขุนเกลียนจังหวัดอุบลราชธานีขอถวายปัจจัย หลวงพ่อหนึ่งพันโมตนาสาธุบนถนนเล็กฟ้าหลวงพ่อนีแล้วหลวงพ่อก็จะมีเก็บสางโรงพะนบานรักษาใจแต่โรงพะนบานรักษากายโรงพะนบานรักษาใจวันนี้ล้อมเห็ดมาหน้าจะเป็นยังไงมีคนสนใจว่า บริสุทธิ์มันจะมาภาษาใจบริสุทธิ์ ามูลก็ถือสินแปดเมื่อเอาหลายเอาเฉพาะกับพรรษามันกตาเราเป็นบุญช่องเสือเลยเรียกจบเล้วบุญย่อมรักษาผู้มีบุญ บุญย่อมรักษาผู้ทำบุญไม่ตกสถานที่ทั่วมสิีลก็มี เป็นเล่นกีฬาได้ถือต่อผูกท่าได้เขาะว่มีเจตนาผิดศีลทามาผิดศีลเป็นอะไรพวนี้ไปถูกผู้ท่านไปถูกโดยไม่มีเจตนาถ้ามีจิตใจกำหนัด ผิดศีลถ้ามีความกำหนัดก็ใจไปถูกก็ต้อง ด้วยความกำหนัดเป็นบาปผิดศีล ถ้าเส้นเวลาเล่นนุ่มเรื่อยๆคุณเล่นเด็ดอาจจะถูกต้องเพราะมีเจตนาทางใจถึงก็ยังสะอาด tha lụt của thế bản dần dần chúng ta tha lụt tha lụt ngoài thế bản tấm nào được rồi như thế chúng con đây chúng con phải là như này cũng như là phải là phải tha lụt được rồi cứ mang thai rồi ลายมือคุณแม่ครูบาอาจารย์ได้ผมได้ผ่าแล้ว บางแห่งมีลายสีลายมือพ่อว่าเด็กไปติดไปน้ำบางจอมนี่ นี่ก็ได้เข้ามาบ่ไม่ดังเดียวได้ลายมือนั่นเองบ่หลือเอ้ลายมือนี่เกินที่บาทก็นี่ เล่นซ้อมอะไรนะ อยากไงกูว่าด้วยสินี่แหละกูเกิดด้พยายามรักษาใจมันก็ไปถามเออคือกฎหมายจะมันถือใจบ่คือกฎหมายว่าเมื่อบ่เรื่องยารักษาใจก็ไปซื้อนะยารักษาใจของพระเจ้ารักษามะเร็งใจ ใจป่วยเป็นมะเร็ง lênหัวใจชื่อหลักโลกแล้วต้นมาต้นโลกของการใจจบมัดมาเล่นจบ มือจนสู่จนเลี้ยงจนอย่าแล้วก็บ่นานกันเลยทุกมือไปใส่ก็ได้หลวงข้าอะไรนี่คือการสัตว์เจ้าได้ผมให้หลวงไปรับมาดิต้องละเอียดดิเฮ็ดเป็นบุญเป็นกุสลทุกใจปักใจมีคุณนักถึงคุ้มข้ามเป็นเด้ดีเว้ ส่งเสริมเอาเด็กเกเรจะนั่งโรงเรียนโอ้เพราะฉะนั้นผู้ที่ดูแลยุติศึกษาคือไม่ต้องเน้นนะคุณธรรมด้วยมันเป็นมีตะของห้องมีตะของในหลวงมาซอยมาซอยมาซอยหรือว่ามาง่ายคนมาซอยในหลวงมาซอยมาซอยโอ้ห้องมีคุณธรรมสมบูรณ์เป็นวิธีการกระถิ่นในหลวงเป็นแค่เป็นยังไงกิจจาลักษณะงานศพนั่นนะได้กิจกรรมของ ไปหลวงเห็ดเห็ดเต็มย่ายงวะอันนี้ในหลวงมาส่งเสริมเขาเิ็ปเยี่ยนง่ายๆเลยก็ล่ะมันคุณธรรมเราอยากปาปิ้งให้ห้าไก่คุณนส่งเสริมมาเห็ดมาทานี่เกี่ยวกับรักษาคุณธรรมของนักเรียนก็ช่วยรักษาถ้าเรียนเราต้องเสริมว่าต้องเสริมต่นต่โดยเฉพาะเ่องวัดนะ วัดวัดสำหรับรักษาพระพุทธศาสนา พิธีกรรมทางพุทธศาสนาแย่งออบไปแย่งออกไปนั่นก็มันจะไปถึงได้ในพิธีกรรมของพระพุทธเจ้าเราไปตะพุทธเราไปตะพุทธว่าที่ไหนถึงว่รักษาจิตขตัวเจ้าของขีิตัวมุงพวกอีกถ้าพุทธที่ไหนมุ่งจากต้นถิงนั่นก็ในไปสมนักพวรักษาโอ้แล้วแต่ละ เเตือนได้ไม่ฉันสินทำอยู่ในตู้ไหนจะสู้สินทำอยู่ในใจ มันได้เป็นไงที่ทุกข์คือใจตัวมีใจเป็นไงใจเป็นหน้ากายเป็นบ้าน่ะเขาใจว่าเด็กหาคำว่าใจใจจะนี่ว่าไปคิดรอบลูกว่าว่าใจคุ้นค่าคุ้นราคาในในตัวเขามีอย่างคุ้นค่าราคาใจแต่เมื่อมีใจถึงจะกระดูกบุญเน่าเขาทิ้ง รักษาใจนี่แหละดึงมันจะรักษาแต่ร่างกายรักษาแต่ได้กับบูดกับเน่าผมบอกให้ฟังอยู่เลยใจก็บูดก็เน่าก็ถอก็แก้ก็เก็บก็ตายก็รักษาเรื่องรักษาใจกับพระไปสวรรค์กับเบิ้งกับเบิ้งด้วยกับเบิ้งสวรรค์กับไปสวรรค์กับตัวกับเบิ้งเบิ้งได้ไปก็หลับบอกหลับจริงเรากำลังเรื่องเขาไปถามตาใช่ ตั้งใจเราจะไปทำบุญได้ทำบุญก็ได้เห็นสวรรค์ก็ต่อเขาก็ได้จะมาจากใจเมืงนารกเออไปไปเมืองนรกผมได้พระเจ้าเที่ยวไปไปดูนะเสียงเขาก็ได้เด้มาโดยบุญดูด้วยบาปบาปทุ่มได้มาได้บุญอยู่ได้บุญกลับบ้านเก่าได้บุญสมบูรณ์วัน ไม่ต้องไปถามพระถามสงฆ์หรอกถามใจกองนข่นนี่ยถามพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจเดี๋ยวนี้เขาทำบุญหรือทำบาป ถามกันไปดิบุญกันไปทั้งไหนกันกับภาพเบื้องหน้าเจ้า บุญก็คือนานบุญล้มขอออกเลยซื้อมันก็ใส่กันง่ายก็แต่คนห้องมัก่ายนั่นว่าไรเป็นว่าถึงตัวก่น่ามีปัญญาเสียงเด้แต่ผู้มีปัญญาสิ่งที่ทำก็ได้นานก็ได้ ระพุทธเจ้าก็ได้สอนคนคุปัญญาคนนี้ผู้ที่ขาดกิเ็กปัญญาคนนี้ผู้ที่หูจักีิเ็กว่ามันตาเนื้อเด้เห็นกิเลสก็คือตาปัญญาธรรมะจะถูกคือตาภายในทุกคนก็มีตาเนี่ยก็ท่านเห็นตะวันค์นฟ้าเหมือนตัวไปตะวันค์นฟ้าเหมือนตัวตาเนี่ยตากิเ็กตามันร้องเห็นอย่างน่ะจาก็่ีกิเลสร่ำรวย ไปเห็นเขาลำด้วยก็เกิดก้มหลับเขาทำทาเอาอย่างตัวอกวัดท่องเสร็จแบบไงบักเขาคนได้มาท่องความมาว่าที่บ้านความเราตัวของความหาหาหาความบุญไว้ไม่ใช่ตนเองที่บ้านก็เกิดที่เด็กที่เพนเห็นก็อยากได้เพื่อนหาก็ได้ก็ป้นเอาถึงตัวนะเห็นว่ามันหนักแน่นั่นเดี๋ยวคนจะตกมันรกตัวร่ำรวยบริสวยงามทุกกันแหละ แต่ว่าเล้วขึ้นทำให้คนชอบวัฒนธรรมชาวไทยเจ้าพุทธเสือก็มีแขนกางเกงก็มีขาที่บวชได้ละกัน บุญกระถินบุญพระเกทบุญนั่นบุญนี่มหรลพทวกนั่นนั่งโป้นั่งเป้ก็ไปแข่งกัน เกิดี่เลกแย่งกันขากันตีกันตาย เป็นว่าท้องบุญเป็นว่าเรื่องน่ะเห็นบ่ พื่อนสวยงามสวยงามเป็นกิเลสก็หญิงกันหัวงกันตลาะกันนั่นละคนนเขงชอบหนึ่งแต่คนว่าพวกมันเป็นยินหรอกฉันเขงบอกว่าเขาไปฟังให้เอาท่าของพระเจ้าไปฟังให้หัวใจอ่ะนั่นใจเป็นหน้าใจเป็นเบาสร้างก็ได้คือใจได้ใจนี้เกิเลสสร้างในไรบาป หัวใจนี่บุญก็ตั้งแต่ทำบุญเป็นตัวนี่สองอย่างในใจของเขาหนึ่งบาปสองบุญค้นบุญไปนั่งบาปหนีบาปกับไปนั่งก็ได้หัวใจบุญหนีนะเอาความรักความโลภไปบาปเข้ไปนั่งบุญไปไหนบ้างแต่พอความรักความโลภอยู่ในหัวใจบุญกับไปอยู่ไม่ได้นะจากนั้นนี่บุญก็ไล่กิเลสตรงนี้รักโลกนี้ วิธีเห็นที่ไนล่ะล้มล้มเขาล้มบอก ง่ายก็าสนะพระเจ้าสอนง่าย แต่เราเป็นสามัญชนคนธรรมดา ดูไม่ได้น่ะมันว่าเขาบอกยังงายยากเอ๊ะคนคนธรรมดาถึงจะได้หรือว่าคนมีกิเลสเบิ่งก็ได้คนมนุษย์ทำนะแล้วก็ทั้งโลกเรียนจบมหาลัยแล้วมนุษย์ก็ทำ ผู้มีผู้จักบาปบุญคุณโทษผู้จักทุกข์สักทุกข์ผู้จักละผู้จักโลกถามว่าตัวใหญ่ๆเลยธรรมดาเดี๋ยวก็ต้องจักรักโลกเพราะฉะนั้นเลือกเอาคนไปบวชต้องนั่นยี่สิบเอ็ดปีทั้งบวชได้เลยหูจักเรื่องของโลกหูจักเรื่องรักหูจักเรื่องโลกเพื่อจะไปเขาไปแก้ให้ได้บวชไปแก้ให้รักโลกเด็ด อนุญาตท่านนี้พระเจ้าพระสงฆ์ในประเทศไทยมีจังโลกเขาสอนคนทำบุญโลกกันก็พวกไอ้คนกี้ขาดีกินเหล้ากินยาถูกก้อนหลายกันนี่มันลดย้อนพ้นผันจะหลายด้วยมันไปสอนลดต้นไหนด้วยไปเดยนไปหัวไปเพื่อไปเพื่อนเนื้อหนาติโยนวงจักเป็นระบาดสอนเอาของมาท่านได้หลายไปกระหลงก็ผู้ท่านกระหลงรับของท่านกระหลง หลวงพ่อสอนว่าเอาแนวทางของสมบูรณ์เจ้า ผู้เจ้าเป็นต้นหานไว้ห้ามใม่เชื่อพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์แน่พระสงฆ์จะเป็นครูบาอาจารย์นี่ทางโรงเรียนด้วยกันนะครูบาอาจารย์ด้วยกันจะต้องห้ามใม่เชื่อด้วยมว่าเขาเห็นที่ไหนถึงว่าเชื่อครูบาอาจารย์ให้เชื่อพระพุทธเจ้า ให้เชื่อเหตุผลครูบาอาจารย์สอนมีเหตุผลไหมนักเรียน ไม่ให้สูบบุหรี่ห้ามนักเรียนไม่ให้ดื่มสุลาแต่มาขวดเราของอาจารย์กระเตงยุคนขี่กับยาของอาจารย์กระเตงยุก็จะเสียอะไรทั้งแบบยกันก็ได้เสียแต่ทิพหายได้พวงไปแล้วห้ามไม่เชื่อหนังสือตำราหนังสือเขียนมากพระเจ้าคอยเชื่อเด้เดี๋ยวเด็กจะเขียนมน้าอย่งละอยู่ที่ ทำบุญบ้านเห็ดทั้งสั้นพิธีทำบุญแต่งงานเห็ดทั้งที่พิธีตรวจศพเห็ดทั้งสั้นเห็ดทั้งทีแนะนำให้โยมไปโอ้คือดีแต่คนแนะนำไม่จำดีวะนั่นเรื่องติดตรวจมุ่งเขาก็ตธมุ่งเห็ดทั้งสั้นเฮ็ที่มีขันมีออกมาผูกเทียนมีขันอันดับสุดเด้จะจังจังพระสิบวชเกิดขันผู้ตัวนั่นขันอุปัชฌาย์ขันผู้ตัว หันก็ยังจะนว่าทั้งโลกเงินไอ้พระเจ้าผสมออกตือเงินมาได้ที่ผิดบาตุกฏก็เป็นลุกพาสิทธิ์เป็นทุกพาสิทธิ์เป็นทุกพาสิทธิ์ว่าเป็นทุกพาสิทธิ์เราเป็นภาษาของพระคือปัจจัยนั่นแตนเขาไปเชื่อเชื่อหนังสือมันเขียนนะนั่นเห็นว่าพระเจ้าคุณว่าเชื่อหนังสือตำราได้ยินแต่ข่าเราหรือว่าเน้นข้ามได้สำเร็จเป็นอาหารแล้ว นะเอาไปนั่งประจับนั่นขั้นถอหรือว่านั่นพ่อได้ยินแต่ข้าวเราลืมว่าเชื่อกันเชื่อกันเลยขอพระธรรมะนั่นนี่ครูเจ้าคุณกระพ่อเสียดิว่าขอพระธรรมะเป็นมาตัวไปจุดถูกจุดเชียนสบายสังฆทานขวดน้ำนั่นจะเสียก็ได้ครูเจ้าบอกมันผิดมาเทียนบาปก็ได้หาจุดถูกจุดเชียนก็ได้บาป เขามีปัญญาสอนใจกับของประวันมันก็ถือเขาเขาไปทำน้องได้ล่ะเขาไปทำน้องที่พวกว่าสาคำท่านั่นลองเอิญงูมากสิแล้ววันนี้ไปทอดท้องปลาคุณนึงไปหา่อไม้ทุกเที่ยงคุณนึงไปหาขันน้ำตัวตัววดน้ำตัวตัวอีกพวกนึงมาหอดวัดัน้ำได้แล้วพวกที่พวกพวกพวกมอพวกว่า บเที่ยวทางเวร์มาฮอดแล้วฮอดวัดแล้วอ่าท่านผู้ค้าก็ว่ากันว่าแล้วผมหาเตือหานั่นหานี่มาถึงวัดก็หาที่ตั้งได้ดอกไม้ก็เราหาแจกกันมาใส่ได้แจกกันไว้แล้วสองสามมือยุ่งไปใครไปไปต่อค้นได้คนได้เลยบาทน่ะพระพุทธเจ้าจึงว่าเสียเด้ไม่ให้เชื่อ ไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมาเราเนี่ยเขาว่าจังไรบ้างเขาพาทำมา เขาพาทำมาว่า อันใดกัเขาพาทำมา เขาคือ้นงอเขาไปเชื่อจังไนให้เชื่อพระพุทธเจ้า ให้เชื่อเหตุผลเหตุผลถูกต้องเหตุผลถูกใจจักก็ถูกต้องเป็นยังไงถูกใจเป็นยังไงบ้างผมบอกต้องบุญกับโมจักแล้วถูกต้องก็ถูกใจ ถูกใจเลยโดยเฉพาะทำทานประเทศไทยเรามีย่างอยู่ย่างเดียวเขาขุดคือนั่งแต่ทำทานศีลก็ภาวนาวัดไปแล้วบ่เหมือนจะเลยไปบ่แม่บ้านั่นบ้านนี้กันแล้วบ้านนี้นี่จะลำค้าเนี่ยมาพ้นศีลมาเบิ่งแม่สมมติว่าศีลลำค้าเนี่ยมีคนพอศีลคนมารักษาศีลบ่ แต่บ่มีลักษาศีลทำบุญกับมันไปอีกแล้วเพราะไม่ศีลแต่บไมีศีลแต่มีฮิริต้นเป็นตัวละอายตบาบ่เห็นบุญแล้วศีลสมาธิปัญญานะแต่ม่ศีลแกับมีสมาธิเกิดปัญญามีความรอบรู้ถูกต้องเป็นยังไงถูกใจเป็นยังไงของท่านไม่ถูกต้องของหมอเราูกคงนั่นถูกใจของท่านท่านข้อดีของท่านถูกต้อง เกินก็ดีนนัานถูกใจ เห็นว่าแต่งตอนมัถูกใจด้วยอาหารน้อยแลวหลายจะกินหมดก่อนผลมากแตนโอ้ได้บาทได้หลายมันก็ถูกใจแล้วก็ถูกต้อง มันเป็นพระละเป็นพระหน่ยลำบากบางคนมาเลี้ยนแต่มันมันปนมมือนั่งรักษาเดี๋ยวรุ่นไม่ต้องปนมมือ มันเดี๋ยวเห็นพระพระสุดท้ายนี่จะเรื่องพระเข้ามาไปทำบุญนั่งง้าเมตาสบายจะนั่งรับตาร่มร่มขอร่มบอกร่มขอร่มนั่งไปวัดทำบุญเดี๋ยวนั่นก็ได้สบายใส่แล้วเท่ออกใส่แล้วเท่ออกเอามาตัางร่วมกันไว้มา ยกเส่หมอเส่หมอไว้ก็ได้ยกถวายเพิ่นก็ได้เไม่นก็จะได้เพิ่นเป็นยาบินตบาทก็ได้เพิ่นบินตบาทตามของพระเจ้าเป็นบินตบาทเอาเฉพาะในบาทเพิ่นก็ใเอาของนอกบาทอีกพระผู้ดงผู้จักว่าถือผู้ดงได้แค่ไหนฉันแค่นั้นแล้วเอาของนอกบาทมากก็เป็นพระผู้ดงเด้ เสียตุดงไปเลยเด้เห็นในพระเสียตุดงได้บาปเด้น่ะพระฉันใส่สำรับพระฉันใส่ภาชนะน่ะเสียตุดงแหละทุดงควัดฉันบินตาบาเป็นวัดฉันในบาปเป็นวัดอาตนาเดียวเป็นวัดนั่นหนึ่งไม่มีสองฉันเป็นหนึ่งแล้วก็สบายแล้ับ ใช้ตัวใช้จานใช้ตัวใช้ซ้ำใช้ผ้าขอมาน่ะจิตใจมุ่งสร้างได้ก่อนเดี๋ยวตำหงเพชรเดี๋ยวตำทั่วก็เพชรเดี๋ยวก็คุณนดี ขนมจีนก็ดี น่ะ เห็นไปก็กิเลสไปตีกันมาเรืก่อนไปทะเลาะกันมาเรื่อกไปนเพราะเรายึดคำว่าหนึ่งไม่มีสองที่จะเห็นแตยพระเห็นนั่นโยมเห็นนั่นโยมเสียพระ เข้าใจบ้างหลวงว่าต้องเสริมพระนะนี่ถึงคนไม่องเดียวนี่รับใส่บาตรเลยอย่างหลวงพ่อฉันก็เข้าใจเห็นลุงหลวงพ่ออาหารในบาตรพอฉันแล้วนิมนต์เข้าไปฉันเลย ไม่ต้องต่อไปอีกนะแต่เราไม่เป็นได้ช่วยพระสงฆ์ขาดกิเลสถ้าหลวงพ่อกาเข่งมาด้วยหลวงพ่อกาญาติมาด้วย หลวงพ่อเอารถมาด้วย้องศิษมาด้วย เป็นบาปทำไมพระเกิดต้มโลกตาก็แหงหายจะหน้าคือเขาแหงหลายแต่คือเขาเหนียวหลายแต่น่ะป็นบาปมันมีเดือนมีเล่ามันเลยพระทะเลาะกันเพราะตาเขาแหงหมาไปกินเขาแหงขาดนึงหลวงพ่อมันบอกว่าโอ้รักขผมไปดิของตาเขาเขาผอผมคือผกเป็นหลายแต่แต่หมาไปกิน ต่างคนต่างเสียงกันมันมัเนเรื่องเป็นล่าจะแตกกว่าต้งสานี่ว่าถึงมันมีข้านกล้องเราเราเห็นมาแล้วมาบอกถูกกว้างอย่างนี้ได้ถูกต้องเอาแต่หน้าถูกใจเอาแต่หน้าถูกใจเพราะเขาม่ปัญญาถ้าใต่ละคเนท่านก็เต็มไป จารย์ก็ดีเด็กก็ดีไเล่นหนักนะตามเจ้าว่าที่นี่สารสุขทานวางดูผลงานอะไรอยู่ตลอด ต้องคำนึงถึงจุดนี้ทำอะไรคำนึงถึงความได้อย่าคำนึงถึงความเสียเข้าใจไหมทำอะไรลงไปล่ะได้หรือเสียแต่สำรวจตัวตาในตนเอง เมื่อสอนก็สอนไปตรงไม่ไปสอนทางผิดทางเพี้ยนวัฒนธรรมหลักพระพุทธศาสนาไม่อยากให้ทิ้งโรงเรียนอื่นไม่มีโรงเรียนนี่ก็มีบ้างที่เพราะมีวัดเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้ความรู้ลูกหลานหรือเราจบเป็นอาจารย์มาไม่ได้มีความรู้วัฒนธรรมชาวพุทธหรือ มันไปสอนให้ลูกหลานสีกองเงาแม่หน้าตัวบวมแหละถูกจับกันเรื่องนี้คือเหตุกันดูควันแอนควันแอนในวัดในล่าตรงนี้มันเป็นบาปจักว่าห้ามพระที่ถูกสงทำตารควันลำทำรบเพลงดีสีตีเปล่าและให้ไปดูเขาควันบุควันั่นเลยตรงแห้ผมม่าสีกองอุกตึกคือก้องพระเล็กน่อยๆสวดไม่ไม่เลย โอ้กูอยู่มาได้รับกูจะรับกระถิ่นมองเามันนี่มันคือมวนเด้นน่ะทำลายพระพุทธศาสนาสุภาพกระเด็นสิเขาพ้นสมพ้นสากันนี่จะเอามาตั้งทำไมถึงเที้ยนเพียงของหน้าของโน้มทำในภาคคือข้าเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ขาเอาเพื่อนดันไปที่เอาเที้ยนให้ไปดันไปนะ ก็เพานั่นนยมนต้องเสริมในพระที่ข้างเห็นว่าตอนนั้นโอเป็นนี่ยอมก็มีน้ำน้ำเห็นว่าถามหานโยมข้าของพระเจ้าตนนั่นแหละเป็นพื้นของตนอัตติอัตโนนาโถเพื่อนเจ้าของก็เลยไปถามหาตะยมก็เต่าตะหน้าตะหน้าแล้วน้ำมันเอามาอยี่หน้าอีกกองน้ำพวกเป็นแบบถ้ามาโปรโปรฐานแก่ของพระเจ้าว่าทัานได้ไหม คืองตนเองว่าที่ไหนต่างนี่แต่โน้มโน้มโน้มโน้มเลยพาะเหมือนพระเราก็ไม่ได้บริสารทำเรื่องของบุตเจ้านั่นไล่เลยแล้วพระหลวงปู่แล้วในภาษาถือสินแปดแล้วหลวงปู่ว่าได้เด้ก็เสียได้มากกันแต่เขารับถือตลอด เรียนจบ แต่ว่าตัวมือของทั้งโลกว่าเรียนจบหมดตอนไหนว่าว่าว่าเด็เสียอาเทิมเลยคือวัดพระครุงหลวงพ่อประกาศที่ได้เราสิบว่าได้ข้อสิบก้นแบบได้ได้ร้อยก้นถือศีลแปดตลอดเรียนจบหลวงพ่อออกค่าเทอมให้ตลอดเรียนจบ จ้าอาจจะว่าลูกหลานถือศีลดีกว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกว่าถือศีลนั้นพระผมอยู่ ผมอยู่ยุหันแหละเราพ่อตามหน้าเพราะตัดเดี๋ยวนี้เกี่ยวเขาเป็นตามหน้าก็เป็นหนึ่งพอก็เป็นจำตัวที่จะได้หลวงหาไหงไล่เอาไล่เอาอยกินหนังไล่เอาไล่เอาบอกบอกเขาว่าจำศีลก็จะเออ พระเจ้าสอนคนหาศีลหาธรรมหกปีจึงได้ตัดสรู้สอนคนให้ทำอะไรสอนคนให้ทานศีลบุญเมื่อน้อยถึงใจถือิีลสมมือวันพระปีหนึ่งก็ไม่มากข้าเลยเดือนหนึ่งก็มีสี่ข้างทำไมจะรักษาไม่ได้ ก็เลยรักษาสมมือทำ ยันเนี่ยออกคนเดินลงไปตันไหนเป็นยังเจ้าภาษาตัไหนสินแปดครูเจ้าสอนรักษาสินแปดก็ได้จะว่าดีเห็ดที่ไหนยิ่งบ่เสือกพระเจ้าพระเจ้าสอนคนหรือบ่เป็นคนบ่คนสอนบ่ได้สอนคนตายได้สอนคนเป็นนี่พระเจ้าพระเจ้าว่าคนเป็นคือคนมีชีวิตการงานมีความสุขที่ดีคนการงานมีความสุข บ่เงี้ยแต่ซิปก็คนมีขาหมด โอ้อแต่ที่หัวก้นเฉพาะแต่หม้อหนึงของหม้อหลยกอืมหม้อหกของนี่ยูที่แรกที่ยูหางค่ะที่เมื่อคืนถึงมาสิสามเนี่ยเวละทุกคนถึงปะตลอดก็เมื่อเฉพาะสองสามันค่ะทุกคนขาค่ะตลอดแรกตลอดผลหนึ่งทั้งดีแล้วโดยเฉพาะว่าทุกสิ่งอาจจะยูถ้าใจใจผมมีอะไรก็พวกมีนักษาได้ทุกผู้ทุกประการอะไรก็ต้อง เมื่อท่านเห็นตั้งเป็นมาตรโดยความรักษาใจนี่แหละถือแก่ของจิตรักษาใจได้มาเล่นของใจรักโลกมาเล่นมันจิตใจของคนคือความรักกับความโลกจารักษารักโลกก็คือลมหายใจเข้าออกนี่ของพระเจ้านายว่า ไม่ได้ซื้อจังหวะหลวงพ่อครับรู้สว่าผิดพลาดมีตัวไหนนี่ถึงมีสุขภาพดีนี่ผมมีสิทธิ์ที่ท่านทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตกสถานที่ชั่ว เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ท่านเราได้รู้อย่ากเป็นตัวอย่างเลยดูดูขานใครให้เลยมาก ดูแลดูประช่ากันเห็นก็เห็นก็จบว่าลดกันเดินท่าน จังหวัดไหนบริการิเป็นจังหวัดพระพุทธศาสนา ว่าว่างกว่าเราเป็นบ้านเป็นเมืองหรือเปล่าเป็นจังหวัดพระพุทธศาสนาแท้บ้องเนาไม่ก็เตรงนกันนี่แหละโรงเรียนพระพุทธศาสนาขาเอาแท้ไปอันนีคุณพาทั้งปัจจุบันทั้นโดนไปลูกหลานไปเข้าไปปฏิบัติไปสอนมาอย่างนี้ถือว่าเขาจบปัญญาแล้วไปแล้วเขาจะไปสอนแน่นหนักเรื่อง เผยแพร่พระพุทธศาสนาชาวพระสงฆ์ในท่าตรงก็เอาท่าออกก็เอาท่าสวดกว่าก็ไปเที่ยวท่าเดินนี่เลยกระโดดมันจะเต่าเดินเรือท่าสงกับท่าเดินไปรับแต่ตัวมันตัวมันทำอะไรถวายพระบาจุดทุกข์เตียนถวายพระบาตัวน้ำโยมแต่ละสมบูรณ์นะ พระก็บอกทำบุญแบบนั่งยังไงจึงบอกพระเจ้าเป็นพระอันหลงเหมือนท่านพระต้องง้อมเด็กหลวงพ่อว่าถึงคำแนวทางของพระแม่หลวงปู่สอนทำบุญนี่ได้ตอนอาจารย์นะตานหน้าแปดสิบกว่าคนเลยเยอะเห็นนะ วัดดินป์ลุงตาได้ศึกษาเราขามาหลักถิลปบไปเรื่องตามธรรมดาก็ต้องขอวัดรับมาได้ยกเรื่องเฉพาะวันหุดไปถูกไปเรื่องตามธรรมดาได้ตรงนี้ขว่าจะิ่็นเ็นไปตีต้มตีตัวก็ไปโกหกโกลุ่มก็ไปขาดสัตที่เลี้ยงก็ได้ก็พอได้ทีนี้ก็อัปมมจาริยาเขาบอกไปถูกต้องผู้ใต้ด้วยคนหลัก หรือราคะกำหนัดย่อมใจนะก็ไปรักษาได้ก็เล่นฟุตบอลเล่นเกนฬาเล่นนั่นเล่นนี่ต่อไปที่สั่นถูกไปนังก็เป็นน้ำผมเกียรติหน้าจะท่านเสียหาย ใจเขาบอกแปลกบอกแม่นี่เกียรติหน้าคุณเกียรติห้าสุตเวที่ลังาดานี่อืม อาจารย์ติก็ทางโรงพยาบาลเออแต่สิเหตุเพราะว่าบิดนี่คนว่าสิมาต้องหันไปซอยยอดของบ้านล้เอาเงินไปซอยโซลาเซลล์โรงพยาบาลมาเดี๋ยวเินว่าสิมาพอตัวยอดเอาใส่โรงพยาบาลอืมบอต้นน่งเลยถ้าตัวยอดแต่ขอไปใส่โรงพยาบาลเลยอืมเป็นหมอโรงพยาบาลผมเตรียม เราจะเฮ็ดโรงพยาบาลคงเจียมก่อนนี่มันก็มาขอที่สองเอาสุรเซียวใส่มันจะประหยัดค่าค่าใช้จ่ายได้หลายเดือนนี่ก็จะคอยไปหาพระเจ้าดูรงพยาบาลใดมันขอกับใดไม่นใช้จ่ายทั้งหลายแต่ว่าหลวงปู่ก็ท่านไหนที่ตะวันเทพป้าเอา ท่านเราหลวงมากกว่าเทพป้าเราหลวงท่าน นี่หน้าว่าจิตจัดเรียนเห็นเขาเรียนนั่นหล ญาติการกุศลสักคนให้หาสักคนมันจะมาขอยังยังมาขอก่อนจะไปหามันซีรุ่นเด็ดเลยพอมาหาแล้วต่บอกทุกท่านเขาจะเอาไปจัดเพื่อนเนี่ย แดนจัดกันอันนี้เพื่อนผู้จัดเรียงเพื่อนผู้จัดจัดงานเอ้จัดแดนการกุศลไปขอเอาเหรียญหลวงปู้เหรียญเล็กก็เป็นดอกไม่เป็นประโยชน์เป็นหลายหลายไปว้านกับป้าก็ เห็นแล้วทั้งหลายท่านเราจะบพ่อแจกนี่กูขอจนท่านเลยนะเห็นไปโน่นมีแต่มีคนใส่บ้องเลยคนมาใส่แต่บ้านบอกป้าตัวนี้นะคือมาแต่ลูกเหรนเี้ยญไปเห็นกันเลยอาหารกันแล้วแต่ว่าเธอไปผินท่านอาหารใจตัวว่ายาประจันมันเลี้ยงเป็นเวลายารักษาใจก็คือลมหายใจต่อออกก็คือทังขารร่างกายหลวงปู่ว่มันนั่นแบบนี้มันเต้้กัน มันพูดถ้วยกันะเป็นละร้อยหลายร้อยล้านร้อยล้านลูกบาก็ได้มาขอวันไหนที่หมู่ต้องหมู่ลูกบาลรักษาใจหลวงปู่ผูตประกอบนะก็แต่ว่ารักษาใจโดยตรงของพระเจ้าพอรักษาใจได้ก็ไม่เกิด แต่พอไม่เกิดเราแก้ยังตายจะมาตะใส่โรงพยาบาลทั้งโลกหายแล้วคือยังตายพ่อแม่ผู้ยังตายได้ผู้ใดเป็นหาหายมาแล้วยังบ่ คำของพระเจ้าวันใดสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายคุณได้ไปหามได้ถึงหามได้คือว่ามาเกิดที่คำของพระเจ้าเอารับสอนไหมในประเทศไทยนั่งอยู่ที่นี่อันนี้เป็นจิมัตตัวยอดเลยตัวยอดของฟ้าอืมต้องจำเลยตัวยอดเป็นโรงเรียนตัวยอดเป็นใจโรงพยาบาลอืมโรงพยาบาลเพราะนั้นนะอะไรก่อน กระทั่งต้นกระทั่งหน้าเดี๋ยวท่านว่าหยอดก่อนมันก็ยอดยอดเพื่อตำรวจโรงบาลไปมาต่ออีกก็รูปบานผงเกียมผงเกียมติดนะครับผมสามจิ๊บเตียงจิ๊บมันจะได้ไปเลย บานนี้จะได้คล่องวาตื้อมันทเดือดอยู่ที่ผูกเองเงินไปลดการผอนฝันเรื่ให้ค่าครับผมเพื่อบ่อยไม่ค่าแต่จ่ายหลาย ว่าให้มันลดตั้งปีละแปดแสนหาโอ้โหโอ้โหโอนี่ที่ประหยัดได้แล้วเอาโนละเซี่ยวไซของไป มันประหยัดได้แปดแสนหาต้องเงินไหนี่ขอมาขอ เอ๊ะรถบาลดูบาลด์เขาจะเอาคือว่ามาขอมาจต่เนาะถึงไปที่ไหนโรงพยาบาลเขาจะขอออกคือกันก็จต่เนาะ เจ้าบริหารนั่นเป็นโรงพยาบาลกับบุตรกับอาจารย์หรือบริหารนั่นก็เป็นเด็กโดยเฉพาะทางประเทศถ้าในทานรัฐบาลแบบว่ารถจอดจอนถนนเลยคนโรงพยาบาลท้องบัดท้องเนี่ยมันเสียหายหลายมันเกี่ยวกับจำนวนคนในเขตอำเภอบริการว่าคนอะไรใดเงินอุดมจากรัฐบาลอะไรก็นับเงินคนไหนท่านคนนานเนี่ยอะไรเงินไหลอ๋อบ được ôn nôn sẵn đúng rồi cái muốn cô này là cứ có cỏ xong, người ta bán tôi ngọc bà ma nè cái hết mới quá rồi thảo bà vô nó khó cứ có một tí hiện cứ là tôi nốt đàn vào bẹt đàn tôi có bây giờ xích hốt đàn tôi có thân quân có này chắc bạc rồi sao còn nổi tôi cũng hiểu nếu em cũng biết anh รูปลบือเขาจะเหลือหมดใส่ใจครับประชากรหลายครับบริหารของโรงพยาบาลโรงพยาบาลทุกอันคือบริหารเป็นที่ถึงเนี้ยนี่เหลือเป็นอาสมาจะว่าเป็นนีของข้าจะหาอยู่จังหวัดด้วยสิบหัวบาทมันก็เลยได้ยังหักขึ้นด้วยหรอคะมันเป็นมันเป็นต่างเลยค่ะเพราะประชากรเขาบอกว่อค่าใเ้จ่ายรายได้เขาสูงประชากรที่เป็นบัตรทองเนี่ย เขานับจาบัตรทองบัตรทองอย่างเดียวไม่ใช่บัตรประชากรทั่วไปทั้งหมดถ้าเป็นสิทธิข้าราชการก็จะเป็นเขาจะไม่ได้รับการจัดสรรหัวเงินค่าตัวนี้การเยลุ่มบาลมนบัตรทองหลายต้องผมพูดหลายร้านใช่ค่ะตามพอประชากรหัวละสามพันสี่สามพันสี่ต่อปีแต่สามพันสี่ต่อปีเขาไปหักเงินเดือนมันก็เหลือน้อยหักเงินเดือนข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขหักเงินเดือนข้าราชการหักเงินเดือนข้าราชการด้วยเมก็น่า ใช่ค่ะ มันเอาประชามันเอาเดือนเดือนของข้าราชการของอำเภอตัวเองไปหักค่ะไปหักค่าใช้จ่ายในรายหัวมันก็เลยทำให้ต่อคนน่นเหลือหัวไม่กี่บาทเหลือประมาณพันกว่าบาทเองที่เอามาให้แล้วทีมีเพื่อนมีแค่สามไม่ถึงสามหมื่นมันก็เลยได้น้อยต่อปีอันนั้นไม่หลายนะเพราะมีลูกมากเขาไม่ใช่อะไรค่เยอะ เขาไปหักไว้ให้แล้วอยู่ส่วนกลางส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุขเอง เอาเงินไม่เยอะมาก แล้วเอามาให้โรงพยาบาลน้อยพูดเลย คนจัดสรรอยู่นี่ค่ะ ตัวเองเป็นคนจัดสรรเงินเป็นประโยชน์ของระดับกระทรวงสูงเยอะ บอกได้เลยคะหลายหน่วย้านก็อยู่ที่กระทรวง ข่างมีแต่ไปต่างประเทศเป็นต่างประเทศไปโยงไปญี่ปุ่นกัยนะออกมาเป็นเลยว่ามันไม่อยู่ผมมาขอหลวงปู่หลวงปู่สิที่ท่านออกหรือบ้านหลวงปู่ก็จะสร้างก็สร้าต้องพบาล สถานกฎหมายก็วิธีกาได้ว่าร่างลงไปบาลพุทธมามกะรักษาใจ ยนวิชาเป็นเครื่องหาเรื่องที่สำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานป้องการเรียนจงภาคเรียนไปเถิดเกิดผลถึงลำบากจาธรรมประจำคมเกิดเป็นคนควรหมั่นยันเอยหน้าที่ต้องรักษาหน้าที่ของนักเรียนไม่ใช่นักเล่นอย่าใจต้นต้นใจลงเรียนจะใจจ้ไม่เอาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอยากได้เราเห็นไหมล่ะเวลากเราถึงที่เลยสะดวกไหม โดยคุณธรรมที่มีทางของเราเกิดมาเป็นชาวพุทธพุทธสองคนหาถึงนักธรหกปีที่ได้ตรัสรู้ทำไมเราไม่เสียประโยชน์ที่พระเจ้าเสียสละมาทานในพวกเราที่เอาสมาธิจะเป็นวิเคราะห์ในเรื่องตัวก่อนจะไปสุขคนเดิม มันอายไปหมดก็คืทุกตัวแหนทุกวันเข้าใจเจ้าพุกเข้าใจเจ้าพุกมันาอายตามกฎหมายก็ห้ามมัะนธรรมก็มีอยู่แล้ว ห้ามดุ่งห้ามุ่งห้ามเข้าวัดพวกดาราทีวีที่เก่งเพื่อให้มีแขนกางเกงไม่มีขาน่าอายนะดานระเทศของมาเที่ยวคุณพาใส่ร่มใส่รุญของพระพุทธเจ้า เวลาเขามาเราก็ไปโกงเขา เวลาเขาเดือดานก็ไปข่มขืนเขาข่มขืนแล้วจะไม่เลิกฆ่าพ่อหน้าอายไหมผมพูดแบบมึงแทนมึงพูดมึงแทนมึงพูดมึงจะพกจะโกงกันรอคลามกินวามกันแต่ละวันแต่ละวันผู้เชื่อก็เชื่อผู้หลอกก็กล้าหลอกถ้ามีสินทรรไม่กล้าหลอกคนหลอกตัวเขาจะเดือดร้อนอ่า มีแต่ผู้เชื่อจะไม่เชื่อเขาหรอกไมเชื่อใจคนทำไมคำโบราณจะบอกอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจนใจตัวนะมันมาจากนั่นแหละก็มาจากความโลภอย่างเดียวนั่นแหละนรกคนเขาหัวใจอยู่คือความโลภร่ำรวยเป็นนรกสวยงามก็เป็นนรกหามามันจะหามาควอมร่ำรวยมาควอมสวยงามอยู่นี่ ขนตาดีๆไม่เอาหูปูไปเห็นลูกหลานอยู่ที่อังกฤษเลยโยมทำไมมานักพระไม่ถึงเวลาวันหนึ่งนาทีหลวงปู่เขามาเป่าหน้าเป่าหน้าหนึ่งนาทีเขาเอากี่บาทสี่ร้อยนี่สี่ร้อยดอนก็ได้รุ่นตอนหนาถือๆเนี่ยเพราะท่านได้แจ้งตาดนี่อืมเป็นเป็นตาได้กเอาก็เอาตะลอนก็ได้ บ้านมาเขามาตั้งใจมันรับพระไปบิณฑบาตทุกวันทุกวันนะเดียวนี้ไม่เห็นเวลาผิดเวลาไปหนึ่งนาที ถ้าเขาหนาเขาดูโตเอาขามันก้อนกันเออเอาเอาไปใส่กันใส่ก็เอาไปต้นหนาสิเตือนนะที่ลอยมันพันกว่าสิบสี่สิบคนที่สิด สามแปดสามเก้าสี่สิบเหลือก็เหรียญก็เหรียญหนึ่งสี่สิบหนึ่งท่าก่อนเรื่อก่อนสี่สิบก่อนสี่สสิบี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าด้วยมึ่นมื่นกว่าเจ้านายอย่างนั้นเจ้าใบคือผู้เฒ่าก็จังหวะโอ้ไม่แน่เจ้าหนาตัวตรงนี้เนี่ยออกจากวัดไปทำกระเตื้อคือผู้เฒ่าผูแข็งแน่เลย โอ้แม่ซื้อล u ยเ o ียนหาหาแจ้งผมแจ้งเล็กเครื่องมากำจัดขนนะเจ็บลาถึ้งกำจัดถึ้งแจ้งถึ้งปูผู้นี้แล้ว สัญญาณพระรูปนั้น่าทำการตัอพวกลูกหลานมาเทียนถือเลย แต่ถึงเขาอยู่ผมมันลบควาไปถึงเขาอยู่ผมก็จัดคนเนี่ยไม่หลายแต่นั่นเขามาขอคิ้วมึงบอกเออตกลงกู ขอให้มีคนงานเด็ดไหนคนน่ะโอ้ยก็เปิดตรงเยี่ยนเราไปได้ตัวเราเป็นแบบไม่เรื่องเปิดตรงเยี่ยนเรามึงรู้ว่ากูไปเห็นแต่พอนแต่ผมหนึ่งแต่ต้องเป็นซางเด้ แจ้งขนตาเห็นไหมขนตาต่อพอดีเขาบอกว่าสร้างพอดีก็เสียเขาแล้วเจ็ดเป็นตาบวมเห็ดเป็นเนื้อหนังสังบวมมุ่งก็ได้ทั้งกลุ่มเขาบอกตาเลี้ยงกระแทนโอ้ก็ตีอแล้วตะลุคนเนาะูกขนตาแล้วแต้งเล็บแต้งหางแต้งหูก็ต้อกระแต้งนี่ยังปลูกฝังในี่ เล็บมือติดนี่เล็บตีเล็บนิ้วมันก็ตั้งเล็บตัวนี้ต้นหนึ่งตัวมุ้งหนึ่งตัวก็แล้วบัดนั้นคุณนางสมาธิก็หน้าทุกข์หน้าบทสงเสริมกิเลสขึ้นมาหลายแล้ว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 None fell Bismillah. Hmm. Oh. ทานนั่งทานอะไรแล้วก็พิธีอะไร allora นายกของวังมีคุณภาพของนักเรียนวันีมาพูดเรื่องศีลธรรมก็เลยบอกคุยมาแล้ววันนี้แปดสิบกว่าคนแล้วเกิดขึที่แปดถ้าจุดนี้ก็เป็นถึงทางโน้นแล้วจะได้เป็นโรงเรียนที่เด็ก เรียนพิเศษในทางเผยแผ่วัฒนธรรมชาวพุทคือวัดศีลไม่ละการพักให้ลืมคนแก่ให้ลืมนะผู้หานอย่าลืมทำทำสิ่งนี้ได้แล้วก็งานตรงเดียวเวลาเขาจบจากการเรียนทางโลกไปแล้วก็ไปถู่อาจารย์ใหญ่เขาจะได้พบ จนะความพระพุทธสอนคนให้ทอดใจทางตรงกับทางอ้อมให้สอนทางตรงในทางของพระป่าทางของผู้ใหญ่ไม่มีทิฏฐิไม่ต้องหวนมากก็ไม่ให้แห่ที่มีเรื่องราวประจากพวกแห่หน้าทำนะวัดอะไรวัดสิงวัดอะไรนะ หรือจากพวกที่ตัวเนี่ยจากตีปากประจานทำในเวลาตอนนักศึกษาช่วยด้วยเวลาเขาตกเราจะไปสอนเนี่ยภาคเนี่ยหน้าเขาเจ้าไม่ได้แนวไม่กว่าไปเนี่ยเนี่ยสมองสมองมือแนวตัวหรือเราว่าในมือเดินบริกรรมตรงลูกตรงหลานไปกว่าจะดีดีกว่าก็คือองค์ที่ทำ สิ่งที่ติดทำไม่ดีเวลาลูกหลานเนี่ยแก่ติดกว่าคนมบกจนเป็นนักโทษตั้งสิงเนยครับจะได้ช่วยพระสงถึงนี่เยอะโดยเฉพาะถ้าทาสิ่งทาเข้าถึงใจเราผมไม่ลืมหรอกเดี๋ยวนี้คนเราสิงทำาไม่เข้าถึงใจมีแต่โลกแต่ทำเข้าหัวใจี่นีก็ตัวตรดสินเข้าตัดสินแห่ตัดสินแห่ถ้าตาเข้าวัด มือซ้ายถือขวาแล้วมือขวาคว้าเรียกว่าลูกใครเมียใครเลิกแต่งงานกับทะเลาะกันเราแก้แม่เราไปหาก่อนขอเองว่าก่อนคุ้มบ้าจะเป็นเราไม่ได้ถือตัวเราน่ะเป็นเรื่องเวลาเราได้ค่าทำไม่ดีก็มาด้วยความสงบนเทวดานิยมของสรรเสริญนี่นะโอ้ผมมีความคุ้มดีจัง ถ้าอนุโมทนา เทวดาสาธุไม่เย็นหรอกก็ต้องไม่สนใจ เป็นเทวดาอารักเทวดาสาธุการผมพระพุทธเจ้าตรัสรู้เทวดาที่ไหนที่ไหนมาสวดอนุโมทนาสาธุกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้ามาถึงมาทำสองคนแต่คนที่ทำตามคำสอนของพระเจ้าหลงทางนั่นแหละโมตตัวหวานพลาทำพลาเพื่อท่านโดยหลงหลานแต่ทำ มุตตะพวกว่ามันผ่านมันท่าอ่าข้ามโบราณจะพวกพวกว่าจะห้าแห่แห่แท่นดาวบุ้งกระสุนจ้างข้าตะลุ่มจ้างนักดนตรีวงดนตรีคุณวงดนตรีกับใจว่าก็จะเด็กก็ได้ดีกันนะฮะก็ได้คุยหรือว่ามันจะเรื่องแต่ว่าอีกสักก็ได้ไปเนี่ยนะไปเรียนวงดนตรีเลยไปเรียนเรื่องก็ต้องมาตีกัน ถูกปูนลูกหลงลูกน้ำไปยมันึ่งพึ่งพึ่งคือเห็นแต่แนวคุ่นไหวกินจำางลูกหลานมือเจ้าบองคนตขาไม่ใส่ปากบอกว่ามาทำบุญไปนั่งตัวตรงตรงหลับตานั่นแหละได้อันนี้สมเยอะไปสมเยอะไม่ได้ไปทำไปรักไปวุ่นวายดีโตสบายโดยเฉพาะมีนักเรียนนักศึกษานักศึกษา ตรงนี้ยัดจุดนี้ก็ใส่ยัด วัดกับโรงเรียนก็ใส่เดียวกัน มีคุณค่าทุกนี้โดยเฉพาะเป็นยิ่งผู้ที่ดูแลวัดก็สนอกสนใจภาคนักเรียนเยาวชนเป็นถือโอกาสดีแล้วที่มีหรอกหลายสมุนปู่ใหญ่มีอยู่แห่งเดียวมาดูแลลูกหลานแล้วก็สอนธรรมะเขาก็เห็นไหมครับแต่ทุกคนไม่ได้จบมีอันรี้ตรงเยอะผู้ให้ที่ผู้สร้าง เป็นการเล่นเป็นลูกเป็นหลานตอนอยู่ทุกปีมาทอดปลาป่าทุกปี ทุกปีสวายที่ดินเก็บติดตัวไล่เีงข้าหอโรงเรียนข้าอะไรจะไปส่งเสริมดูแลที่กับคนนี่หมดไปแล้ว มีแต่นิดดหน่อยๆเปนธรรมดาได้มีโอกาสโดยเฉพาะเราอยากนี่แหละเอาสินค้าเข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปหา ผู้มีศรัทธาลูกหลานของแปดสิบกว่าคนอาจารย์บอกเมื่อกี้นี่ผู้ติดถือถึงแปดแต่รู้รู้ว่าประปุงก็ทำแล้วเดี๋ยนี่รู้ว่าประปุงนี่มีแต่เอียนปีเหมือนนี่นะหลวงพ่อเป็นคนเสียค่าเทอมให้แต่ลูกหลานผู้ที่จะมาลับทุนการศึกษาต้องถือถึงแปดตลอดเรียนจบไม่ได้มาถือเฉพาะข้อพรสษานะ ให้ตลอดเรียนจบเลยหลวงพ่อเป็นผู้ที่ออกค่าเพิ่มให้ถ้าเรียนโรงเรียนนานาชาติก็เพิ่มก็แพงหน่อยแต่เคยก็ข้องเสียให้พอหลังผลเวลาลูกหลานจบแล้วเราจะไปช่วยเผยแผ่วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในทางตรงแต่ย่างเขาจุดนี้ถ้าทำมาเข้าถึงใจแล้วเขาก็ไม่ไม่กล้าทำลายหรอก ไม่กล้าโกหกตนเองโดยเฉพาะเพราะว่านักศึกษาไม่รับผิดชอบตนเองมีความซื่อสัตย์สุจริตโกหกคนอื่นโกหกได้โกหกตนเองโกหกไม่ได้คำของพระเจ้าบอกว่าความรักมันมีในโลก มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองเพราะวัาก็ไม่ละอายถ้ามีความขาดตกบกพร่องเรื่องศีลก็ไม่อยากจะใกล้พระหรอกจริงนะ ถ้าคนไหนทำได้ก็กล้าหาญความกล้าหาญของใจคือทำด้วยก็บริสุทธิ์ูุจิตทำดีแล้วไม่มีทีไม่มีกลัวอะไรเลยแหละทางคุณงามความดีกล้าหาญเพราะทำได้แล้วจิตใจกล้าหาญไม่ละอายนะเพราะผ่านอุปสรรคการถือศีลแปดมันทำมาขั้นสูงทางพระพุทธศาสนาทางโลกถึงห้าจนถึงธรรมดา ถ้ามีสิ่งแปดสูงขึ้นอีกแล้ว เป็นสิ่งของมนุษย์ธรรมธรรมะของมนุษย์ที่สามารถที่จะนำจิตใจของผู้มีคุณธรรมเข้าสู่ภูมิธรรมขั้นสูงขึ้นออกจากมนุษย์เทวโลกพรมโลกสวรรค์พระอรหันต์ขึ้นไปสูงก็ไปถึงปณิธานก็ไปจากจุดนี้นะสมรับไม่มในโลกเขาก็เชื่อจุดนี้เขาก็ไม่กล้าโกหกทำผิดศีลผิดทำอะไร มันไม่มีข้อห้ามเรียนหนังสือข้อคมจาริยาถึงคมจัน เรื่องเรื่องกับผู้หญิงผู้ชายเป็นยังไงหลวงปู่ถ้าไม่มีเจตนาเพื่อจะไปจับต้องด้วยความมาคะไม่เป็นไรเราถูกเราเรียนเราเล่นกีฬาเล่นรน่นเล่นนี่ไะถูกกันเฉยๆไม่มีเจตนาที่ไปทำให้จิตใจย่อมกับความรักโลกไม่เป็นไร ที่ผิดสารก็ที่ผิดสีลผิดธรรมก็คือมีความกำหนัดของใจทำให้ใจของเราไปทางแบบโลกีคือความรัก เราไปเล่นเวลาเล่นงานเล่นงานเล่นไปเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำไปก็ไม่ผิดเยอะไปทำงานนู่ทำงานนู่หมด ไกลสุดนักเรียนก็ได้ถึงอำเภอบ่ยูนี่ดวงดวงแถกสิบหกกิโลหกกิโลถูกรนใหญ่ต้องไปรับด้วยไกลรนใหญ่ไปสองพันสามพันนี่ครับไปรับสามพันอืม เรียนมันเพิ่มเยอะบางคนเห็นโรงเรียนดีอยากจะมาซื้อที่ดินสร้างบ้านก็กล้โรงเรียนที่นี่ก็ยังมีอยู่ ถึงกับพระผู้ดูแลว่าปิดรักแล้วธนาคารไม่พออะไรไม่พอนะแล้วบริการถ้าเยอะคุ้มไปคุ้มไม่อยู่เอาที่นมาได้ก่อนเพราะคุมอยู่แล้วก็จะย้ายไป ตัวเลขทะเบียนสองร้อยสองร้อยคนสองร้อยที่ตามเดินตามหมู่บ้านยกอะไรก็มีแหละเมื่อสองร้อยนไปความจำลงโรงเรียนใกล้บ้านเหมือนกันเนี่ยแต่กอนนี้นักเรียนเข้าแถวร้องเพลงค่ะเสียงเพลงค่ะเข้าสึงหัวใจ นี่มันอยู่สามสิบคนนะนั่แม่แม่โอ้ถามบอกคนได้โดนว่าทำไมนักเรียนมีน้อยมันเป็นอะไรค่านิยมมนีข้อในตลาดหมดแล้วแต่ค่านิยมมันเป็นค่านิยมที่อาจารย์หรือที่อะไรก็ไม่รู้นะคือค่านิยมข้อของมันลำบากเพราะว่าทำไมข้อของที่เราสบายจะบายอยู่ใกล้ๆบ้านก็ไม่เรียนโอ้ สียเงินค่ารถเพิ่มของลูกเขาอีกเสีย่าระไปรับไปส่งอีกมังทำอยู่บ้านไม่ค่านิยมต้องหาต้นแหตุเอ๊ะกระทรวงศึกษาธิการต้องตรวจสอบแล้วกระทรวงศึกษาธิการไม่ตรวจสอบว่าสาเหตุมาจากอะไรจุดนี้จะยากนะถ้ายบการโรงเรียนตามหมู่บ้านก็โอ้ยไปแห่ส้างความยุ่งยากไม่แก่ าชนแบบนี้เดี๋ยวเขาเปลี่ยนนานเขาก็จะร้องขอข้าชนลูกหลานนะเห็นไหมล่ะข้าชนลูกหลานไปดูไปเรียนในจังหวัดหาว่ารัฐบาลไม่ดูแลอีกนาทีถ้าเรามีเพ่งคัดเรื่องของอาจารย์ที่ไปสอนลูกหลานอยู่ตามหมู่บ้านถ้าปล่อยเพ่งหมดไปจริงๆค่าก่อสร้างโรงเรียนแต่ละแห่งแต่ละแห่ง ค่าหอพักของอาจารย์ค่าบ้านพักของครูเราเนี่ยที่ไปหมดแล้วเงินมาจากไหนของรัฐบาลหามาหว่เป็นี่มา โอ้ยน่าตลกหัวคุยหมดแล้วมัก็โรงเรียนก็สองชั้นสามชั้นจะทิ้งล่าไปจะหาข้อมูลแล้ว นเป็นน้ำมันเป็นน้ำพนตรงนั้นก็ได้แต่เงียบเงียบก็เหรียญมาเอาพออาจารย์บอกให้พานันทำบ่ญเป็นตัวหลานคนได้เราไม่เข้าสมาธิคือทำบุญยกมือใส่หัวหลับตาสองข้างปิดตั้งตาปิดตั้งปากนั่งตัวตรงๆยกมือใส่หัวแล้วคนใต้ทำ มีแต่ทำทานต่อร่าทำบุญก็เลยไม่เข้าใจว่าทำบุญกับทำทานมันต่างกัน ต่างกันทำบุญทาหาใจทำทานทาหากายเห็นไหมคุับาทำทานกองำองนั่งโภชนาอาหารเยอะแยะสำหรับอะไรสำหรับร่างกาย สารสารก็ไต้ก็เข้าก็แก่ก็เก็บก็ตายสถานอาการไม่เที่ยงเกิดแก่เก็บตายแต่ส่วนมากเราไม่รู้ใจเลยไม่รู้ว่าทานกับาำบุญต่างกันเป็นไรต่างกันนนที่ทำทานวุ่นวายหรือข้าวเป็นไรข้าวพุ่นแล้วนะคนเราชอบพุ่นชอบจุ๊บทำบุญเป็นไงที่หนึ่งนาที ถ้าคนเข้าใจเขาว่าามบุญจุดนี้จะไม่รุ่มรายจิตใจของเราจะมีสมาธิจะได้เกิดปัญญามีความรับรู้ถูกต้องถูกใจเป็นยังไงถ้ามีความรับรู้จะรู้ว่าถูกต้อง มันสบายถูกใจมันยุ่งทำตามใจชอบมันยุ่งก็ถูกต้องตามสมอองตามตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าทำบุญให้มี สงบให้ใจสงบตัวคือที่ตัวก็สงบไม่มีความตัวคือตัวก็สงบไม่ใช่ความตัวคือตัวก็วุ่นวายเราก็ว่าทำบุญนั้นมีความสงบดู ถ้าดูทางวัดความที่แต่ทางควสงบถ้าดูทางโลกของปู่ไม่ว่าถ้าพูดว่าจะทำบุญทำบุญแต่ไม่ทำอะไรวุ่นวาย บุญวุ่นวายเหรอ อยากจะเข้าใจเรื่องจุดนี้โดยเฉพาะอย่างที่ของคนและลูกหลานที่มาถูกมาเรียนเสียทานตรงนี้ถึงหาเสียงก็มุกี่หาได้ตั้งแต่ถิบกว่าคนที่จะมาถือถิ่นพระแปดเห็นไหมถ้าจุดที่ได้มันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ตนเองก็ได้รับความถูกผู้แย่งเห็นดีว่าทำบุญสบายแต่ประโยชน์ส่วน่านก็คือ จบเรียนเรียนอ่านไปแล้วเป็นใหญ่เป็นโตเป็นครูบาอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรก็ไปสอนออกคนแรกคนลูกหลานอาตมาเองนะครับเลยถ้าติดขอให้ท่านทั้งหลายจงยังคอยอดทนและประโยชน์ท่าไม่ถึงข้อเพื่อความไม่ประมา พูดมาพูดก็เลยจะบอกว่าขอไปทานก็ขอไปทานเขาจะดูอะไรทานเยอะๆได้สบายเยอะๆนะต้อทานก็ขอความรู้กายความรู้เท่าไรภาษาเท่าไรก็หาความดีเท่าไรก็หายก็ไม่แก่ไม่แก่เป็ตายอยู่เหมือนเดิม แต่ของพระพุทธเจ้าไม่แก่ไม่แก่ไม่ตายของพระเจ้าภาสาใจโดยตรงอาหารใจ บุญูที่ใจสุขทุกข์ที่ใจสักษาตากายจะรู้สุขทุกข์อไม่มีใจเขาไปที่ไหนกตัวเราอยู่ไหนพอใจออกไปแล้วใจออกไปเพราะอะไรเพราะไม่มีลมเห็นไหมนั่นเป็นการรักษาใจคือลมถ้ามีลมใจไม่หนีถ้าไม่มีลมใจหนีนะหนีจากตายของตัวเราไปต้องทำให้ของตัวเราของกูของเรา ร้อนขอของถูกของเข้าแต่ไม่รู้มีแต่ของดีของดีของดีท้ดีทำไมเข้าเป็นแก่เป็นทำไมตายเป็นมันไม่ดีของดีคือใจนะเราทำไม่คุณเราอยู่ไม่บุณต่อไปต่อไมุ่ณถ้าทำไม่คุณอยู่ไม่บาดขาดคุณนะไม่รู้จักคำว่าดคุณต่อขาดคุณได้ไหมเวลาเสียชีวิตได้ไ่ะ เราทำเอา ไม่ใช่จปซื้อเอาไม่ไปซื้อขายถ้าซื้อขายเราก็เปลี่ยนสีซื้อเอาบุญไปหมดแล้วบาปก็เหมือนกันไม่มีซื้อขายคนั้นทำบาปก็ได้บาปคนั้นทำบุญก็ได้บุญรู้จักไหมล่ะมี่กีนมีความู้ก็ไม่สนใจอยู่ก็ไม่ได้ยินว่าทำบุญแปลว่าอะไรนะนั่นครอบครัวไม่ตั้งใจยากมันละเอียดนะทำของพระเจ้าที่จะจะรู้เจ้าว่าอะไร ทงที่เราะนาคนที่ตะรู้ยากสามัญชนคนธรรมดาจะทำได้แต่พูดเรื่องยากนะถ้าพูดเรื่องง่ายเขารถไม่ได้ซื้อทำไมจะรู้ไม่ได้ง่ายไหมไม่ได้ซื้อสักบาทเราเผลอหนึ่งนาที่เผลอได้ไหมไม่ต้องหาใจนาทีได้ไหมแต่ไม่รู้อยู่กับลงนะเห็นไหมถ้าไม่มีงใจก็ไปแล้วนั่นแหละยารักษาใจ ให้พยายามคิดให้ดูให้ทำนะพม่ย้ำออกคนเดินเดยเฉาลูกหลานที่มาดูมาเรียนเล่นมาเรียนที่วัดตาอารามใกล้วัดตาอารามพระเจ้าประสงค์ดูแลฟองอยู่นี่เดินตามแนวทางของพระเจ้าเรียนตามโลกด้วยเรียนตามธรรมะด้วย โดยเฉพาะทางธรรมะไปซื้อเสียด้วยสามารถที่จะแนกแกะจิตใจของตนเองสามารถจะนำจิตใจของผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าไม่ต้องมาเกิดอีก มาแก่อีกมาเจ็บอีกมาตายอีกเกิดรู้ไม่เกิดรู้ดูแก่ใจรู้เป็นเป็นงานเกิดไม่เห็นลมหายใจก็ออกที่หนึ่งนาทีรักก็ไม่มีโรคก็ไม่มีดึงนาทีนะ ถ้ารู้ตลอดวันตลอดชีวิตจะเป็นยังไงถามใจของเราก็ไปดูเองทุกคือที่ปวดวความสงบไม่มีนะคำของพระพุทธเจ้าเป็นตัดสินเราเห็นทางโลกเสียงกันแค่นั้นแหละไม่ได้ดูเราเห็นบุเป็นยังไงนะ บุญเป็นยังไงนะเป็นเสียงการเป็นเสียงนะบุญเป็นยังไงก็รู้บุญปีนเอาเกิดตรงไหนนะเรียกเรียกมากเพราะฉะนั้นให้พิจาราแน่นนะเรื่องอาหารใจการโรงพยาบาลก็เหมือนกันคนป่วยมาก็พยายามแน่นำให้ว่ารักษาใจบ้างใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งขาทั้งกายถึงเวลาแล้วยาที่ไหนก็รักษาไม่หายหรอกชั่วระยะหนึ่งกันหายแล้วระยงหนึ่งตายแต่ว่าไ่หร ฐานเหล่านี้มีสมาเกิดมีแก่มีเวมีการมีลูปมีพบมีชาติมีกรรมมีการแต่ไม่เชื่อเพราะเราไม่รู้ใจไม่เห็นใจ เห็นแต่ร่างกายปร้งแต่งแต่ร่างกาย หาวันจะต้อง่ำคืนยังรุ่งเบื่อตรงไหน ถ้าไม่รู้ใจเราไม่รู้ว่ากายเป็นของตัวกอบก่อนต้องเห็นใจเสียก่อนเห็นบุญเสียก่อนที่จะรู้บาปเห็นสวรรค์เสียก่อนที่จะรู้ว่านรกเป็นยังไง เห็นโลกไก่เคยรู้สวรรไม่รู้ว่าเป็นยังไง ไปดูแต่นรกคุกปีแต่ว่านรกเป็นสวรรค์ร่ำรวยสวยงามเป็นสวรรค์นั่นใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมเราคุกคีกันอยู่รอก นี่เราขาดการดูบุญขาดการดูสวรรค์ไม่เห็นก็เลยไม่รู้เรื่องงานเป็นตัวตนตนได้จนรู้ห่านได้งจะน้องโดยเฉพาะท่านเป็นเจ้าภาพแต่อารัตนาันมุก์ปู่พระเจ้าประสงค์มาละเรื่องจะถึงประเป็น่างเรียกว่าบุญพราป่าเป็นบุญกุศล คุณกุศลที่พวกเราได้ทำแบบนี้คุณกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณพระจิตทหลายก็ในสาองโลกนี้ก็ต้องมารวมกันเป็นปกป้องปกป้องประสาทนและชมประสาด้สิทธิน้องตลอดทั้งผมนักศึกษาถูกเรียนหลายกว่ากีบุญกุศลที่พวกเราได้ทำแบบนี้องมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถูกตาสุกใจหาจากทุกโศกโรคภัศาสนาติงไดกทำงานก็ดีการเงินก็ดีการสุขเรียนจราญก็ดี ก็จงสำเร็จจงสำเร็จสมตามความปรารถนา จงทุกสิ่งทุกประการเถิดกระโหลก